thank you noite escutando aquela flautinha, o arebum bundão, arebum bom o arebum bundão, arebum o líder dos 40 ladrão, sarrando nesta novinha. Harihaba é a flauta que manda, comanda essa bunda maluca. Taharihaba é a flauta que manda, comanda essa bunda Hare bum bum bum bum. Hare bum bum bum bum. Hare bum bum bum bum bum bum. Bum bum bum. Hare bum bum bum bum. Hare bum bum bum bum. Hare bum bum bum bum bum bum bum bum. Alá, babá, ali, babão, tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros ladrão. Alá, babá, ali, babão, tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros ladrão. Você dos 40 ladrão, Alibaba vai sarrar nas novinha. Are bom bondão, are bom bondinha. Tá com líder dos 40 ladrão, Alibaba vai sarrar nas novinha. O are bom bondão, are bom bondinha. Bobão, ó, oh. bobão. Ó, oh. vai com o bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, vai com o bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, vai com o bombom escutando aquela flautinha, o arebum bundão, are Arebum, é bom dia, o líder dos 40 ladrão, sarrando nessa nove. raba é a flauta que manda, comanda essa bunda maluca. raba é a flauta que manda, comanda essa bunda maluca. Hare bum bum, bom bom. Hare bum bum bom bom. Hare bum bom, bom bom bom bom. Bom bom. Are bum bum bum bum. Are bum bum bum bum. Are bum bum bum bum bum bum bum bum. Alá, babá, ali, babão. Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros parentes ladrão. Alá, babá, ali, babão. Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão. A colheita dos 40 ladrão. Alibaba vai sarrar nas novinhas. Are bum bundão arebô, dia. tá com líder dos 40 ladrão. Alibaba vai sarrar nas novinhas, o arebô, bundão, arebô, blondinha. Bobão, ó, bobão. Ó, vai com o bumbum, bobão, bumbum, bobão, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bombom, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Já Elvis. <laughs> RF Bills. Solta o back, solta o bic e solta o beat, ladrão. Ha! Cubarone novamente, RF DJ, Fiote, MC Lan, hoje e sempre. <laughs>